in benauwdheid zou brengen, maar wanneer hulle in die tijd van hulle benauwdheid die aangeroep het, het die uit die hemel gehoor en al grote barmhartigheid aan hulle verlossers gegee, dat die hulle uit die hand van al teestanders kon verlos. Maar zodra hulle ris gehad het, het hulle weer kwaad gedoen voor uw aangezicht, en hy het hulle oorgelever in die hand van al vijanden, dat die oor hulle sou heers, as hulle dan weer aanroep het hy uit die hemel gehoor en hulle naal barmhartigheid paai keer gereed. En hy het hulle gewaarskie om hulle naal wet terug te brengen, maar hulle het vermetel gehandel en niet geluister na die geboeie nie, en teen die verordeninge, daarteen het hulle gesondig, waarvan geld dat de mens dit moet doen, dat hij daardier kan leven. en hulle het de wederstrewige skouwer gegee en hulle nek verhaard en niet geluister nie. En hy was baie jare langmoedig oor hulle, en hy het hulle gewaarskie dier die gees, dier middel van die profete, maar hulle het geen gehoor gegee nie. Daarom het hy hulle oorgegee in die hand van die volken van die landen. Maar in de grote barmhartigheid het hy hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want hy is een genadige en barmhartige God. Onze God, groot, machtige en gedichte God, wat die verbond en die goeders dieren uithou, laat dan nou al die moeilijkheid niet gering wees voor uw aangezicht niet wat ons, ons konings, ons overstes en ons priesters en ons profete en ons vaders en die hele volk oorgekom het van die dag van die konings van Assyr af tot vandaag toe. Maar u is rechtvaardig in alles wat oor ons gekom het, want u het getrouw gehandel, maar ons het goedeloos gehandel, en ons konings, ons overstes, ons priesters en ons vaders het die wet nie volbring en na uw geboeie en die getuienisse waarmee hulle gewaarskie het, nie geluister nie. En hulle het in al koninkrijk en by groot sien wat u hulle geskenk het, en in die weie en vetland wat u aan hulle oorgegeer het, en nie gedien nie en hulle nie van al verkeerde handelingen bekeer nie. Ons is vandag slawe, en die land wat u aan ons vaders gegeer het om die vrug en die volle sien daarvan te geniet, daarin is ons slawe en het vermeerder sy opbrengs vir die konings wat hy oor ons gestel het om ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons lichame en oor ons vee na hulle wille keer, en ons is in een groot benauwdheid. Maar op grond van dit alles sluit ons een vaste verbond en beskryf dit, en op die verseelde stuk het ons overstes, ons leviete, ons priesters getekend.